Góðan dag, kæru hlustundir þeirra hlusta þáttinn ESPN nei eða já 5. daginn 8. apríl eh, Gestið þáttarnas í dag eru Jón Karl Ólásson, fórstjóri Primera og Hjörtur Jóð Guðmundsson sagfræðingur en áðurinn ég hérna látum spurninga dinni honum ætla að kynna til söguna nýjan umsjónum að þáttarins með okkur Agli, Andrisi og, og Frosta það er hann Ólafa Arnarsson Velkomin í þáttinn Takk að þið fyrir Og ég vil líka bjóða gestina velkomna Takk fyrir Ólafur, viltu ekki bara láta spurningaðið dinja á gestunum? Jú, jú, er ekki best að, að beina fyrstu spurningunni til Jónskals uh, eh, og um, það er svona, væri gaman að gaman að þú segður okkur frá því hvernig þú komst að uh, þessari niðurstöðu sem þú hefur komist að uh, varðandi það hvort Ísland á erindi inn í Európa sambandið Já, já, ég hef búin að hafa þess að skoða mjög lengi. Ég eh, svona, er auðvitað bara fljóðlega upp úr 1999-2000. Ég bjóð nú í Þískalandi, fimm ára skeið þannig að maður bjóð nú inn í sambandinu og sá nú svo sem bæði kost og galla við það en ég hef búin að hafa þess að skoða um Ísland alveg síðan í kringu 2000. Og það er auðvitað mjög einföld nálgun sem ég hef á því. Þetta er alveg augljóslega fullt af hlutu sem þarf að ræða og fullt af hlutu sem þurfa að skoða áður en Ísland getur gengið inn í svona svona samband eins og við erum í en það er þó tvent sem að þarf að hafa í auga í fyrsta ræði erum við náttúrulega búin að taka upp stóran hlut af reglugjörðaverkinu og ég er svona komin að þá skoðun svona þegar líðitekur á að við séum kannski komin á vestaendan og spýtunum þar því að við tökum þetta allt inn við erum heilarinn páinn í öllu því sem við tökum upp við ofta tíðum framfekjum þessu reglum lóttum frá það sem Európaríkin gera mm -hmm. e, eh, og því að við einhvern veginn bara sitjum hér og býðum eftir þetta kemur og svo bara framkvæmum við, höfum ekkert með það að gera hvernig reglunar eru, rötta okkar heyrist ekki neitt og ég held að það sé bara til lengri tíma litið mjög erfið stað að vera í en hittmáli sem ég held að sé kannski aðalatri er það að við höfum undarfærin ár verið að gangin í þetta auki frelsi í alþjóðavískiptum og ímislegt og ég er einhverja Evrópusambandi sem slikt hefur í eðlísinu fjórfrelsi sem, sem leðaljós og þetta snýst um frelsi peningaflutninga, þjónustu vöru og fólk mm -hmm. og okkur finnst þetta allt saman óskaplega þægilegt að geta farið sem íslendingar út um allt og verið það sem við viljum en ég hef bara haft á skoðun síðan að, að það sem munir umverulega gerast er það að eftir því sem þetta frelsi ekst því erfiðra verður að halda litlum hagkerum sjálfstæðum nema einfalla með því að búa það bara einfalla til bara það sem við stöndum svolítið í dag haftakerfi sem að passa mhm. bara það sem gerðist ekki hér, að hér streymdi um peningar algjörlega eldi vakstastefnuna sem við vorum með mm -hmm. og ég held í fram til dæmis að krónuna hafi verið aðal ástæðan fyrir þess að, að við erum komin í þessu stöðu sem við erum í dag mm -hmm. að hér hafi menn bara sko, streymdu peningar inn það reyðist ekki neitt við neitt og þetta mun halda fram pundið er í dag í vandræðum sem sjástað eining af því að þegar þú komið þetta frelsi og mann keira peninga yfir og mann sækja svo sem ég hagnaði flera eh, að um leiðu þetta eh, svona kerfið komið á að þá mun þetta held ég á endan verða þannig að það verði 45 megin svona efnaðarsvæði í heiminum og ég held að okkar svæðis í Európa, ég held að við eigum að koma okkur þar inn og ég held að við verðum að koma okkur þar inn í skjól þannig að eins og ég er búin að hafa þess að skoða mjög lengi og hún byggir fyrst og næst þessari einföldun olgun mm -hmm. síðan hitt bara útfæsla sko hvort að það sé fiskveðistefnar passi og það allt saman, mér finnst það svona meira útfæslaðrið heldur en hitt að það sé ástafrið við verðum förum ekki hann hérna inn mm -hmm. Ok, það gæfir þetta, Hjörtu, hvernig komst þú að þinni neðustöðu á? Já, ég hef nú búin að hafa þessa mínuskoðun eh, allir hengi líka eins og Jón Kall allars ekki mér að svipað svipaðum tíma sem að ég sem sagt fór að stúdira þessi mál kring 2000 og hef stúdira þessi mál mjög mikið síðan og sem ég finnst eiginlega að ég hafa stútir of mikið kona mín segir ég get ekki að tala um nokkur einasta manna þar sem minnst að örmumálin og, og ég segja ég, ég get vitnað um þetta ja, ég, ég, ég get hérna ég get hérna, ég svarar mér um því bara að, að ástæðan sé bara svo að því að maður er búin að stútir örmumsandi eins mikið og ég hef gert að, að þá getur maður raunin rætt hvað sem er og, og tengt örmumsandi við það því að ángar örmumsandi tegjast já nánast all, all, út um allt eh, aðal innan sambasist ég er nú ekki sammála Jón Karlið því að, að hérna, við sem erum búin að taka upp meir hlutin af reglverki Arbúrsansins, eh, það verður að raunin aldrei verið sínt fram á það og eh, ef við skoðum bara heldar reglverki Arbúrsans Aquis Communitary, það telur 100.000 lagagerðir en það er ekki með 5.000 lagagerðir í gangi í gild í Íslandi, þannig að ég, ég, hérna, ég sé ekki hvernig þessi starfræði gengur upp. En í öllu falli þá er mín nálgun við Arbúrmálinn fyrst og fremst eh, á grundvelli hérna í rauninni fullveldisins og líraðisins. Ég er umfjörlega að tela það sé líki ladrið að, að að eh, já, við Íslenska þjóðin stjórnum í raunin landinu í gegnum annarkum beinum hættið í gegnum kjörnafutrúa eh, ef við gengum í Európsandi þá er ljóst að, að eh, já, völd, ef yfir að Európsandis er því rauninni yfir næðu til náðast allra sviða Íslensk samfélags og uh, þeir sem í rauninni stjórnuði landinu þá eru í, í fæstum tilfellum einhverjir Íslendingar það eru fyrst og fremst, það er að segja einstaklingar sem við sem sagt, hefðum eitthvað yfir að segja líraðislega Eh, það eru fyrst og fremst embatismenn Európslandsins og stjórnmálamenn annar ríkja sem eru kostnir allt örum en okkur og, og hérna og til þess að geta allt aðra hagsmennum okkar. Og þetta er í svolítið lotto í rauninni, ef við ferum þetta inn, við erum rauninni á, að vona það að það eru teknar ákvarðanir á vettum við Európslands sem henduðu okkar hagsmennum því að það er alveg klárt mál eins og ég vitna um þetta um þessi Daví Olsson þegar hann sagði á sínum tíma að, að eh, hann sæði nú ekki fyrir sér að það er því lækkaðir vextir Sælamanka Európslandsins til þess að, að því að hendaðu okkur Íslandingum hefur það kemur síðla fyrir þjóðverja Þannig að við erum alltaf að, að eh, vona að, að rauninni að þróunin og vettvangi Aflússon sem henda okkar hagsmunum því að við hefðum í rauninni enga stjórnu yfir í sjálfur lengur og það málu fara raukverði því að sjálfsögða að eins og staðan er í dag að við e, þurfum svolítið að, að dansa eftir e, aðstæðum því sem gerist erlendið sem ég held að það er í, í rauninni miklu verra ef við gengjum í Aflússon og ég tel að þetta sér bara líkil atrið Uh, eins og ég segi að við rauninni hérna þessi, þessi líðræðislega nálgun því að uh, ég menna það var, þá voru læti hérna veturinn 2008 þar sem fólk kallaði þetta meira líðræði og, og, og mér finnst það svona og en það er náttúrulega ljóst ef við gengum í Örlúsandu þá eru rauninni að fara, fara miklu lengra í rauninni eða stórskrifi hinn áttina það er að segja að í áttina frá í rauninni íslensku líðræði það er að segja að við hefðum í rauninni áskapla en minni áhrif á hérna stjórnlandsins e, uh, líðræðislega en, en eftir ef við gengum í Eurósandið og þetta er svona það sem ég finnst eh, skipta mestum máli. Földveldi og líraði? Í rauninni og því, það, í, því fælst náttúrulega líka stjórn eh, okkar sjálfsmála og, hérna, og, og þó að gældmiðlmál séu mikilvæga þá, hérna, þá er nú starrindin svo auðvitað að gældmiðli fyrst og fremst mælikværiði á verðmætti en ekki raunvölu verðmætti. Algjörða samanlega því en ég finnst sko þessi nálgurna þetta er svolítið sérstök sko því að með, þegar við um leiðum með að segja þetta og tala mikið um földveldi og og, og líð, líð, líðræði og fleira og ég menna þetta er algjörlega valitt búndur, ég verður algjörlega að hafa það á hreinu mm -hmm. en mér finnst alltaf félast í því að það séu þarna fullt af þjóðum úti í Európu sem eru búin að afsala sér fullveldi því að við tölum alltaf eins og það fylgir bara við förum sem visslinningar hann inn í hóp mm. þjóða sem við þekkjum öll og eins og við segjum, maður hefur búið í þessum löndu svo sem og, og, í, og upplifað þetta bú, Í hvað löndum hefur þú? Ég bjóð í Þískalandi og ég bjóð stuttartími í Luxemburg Já. og það er náttúrulega bara svo langt í frá að við séum að tala um það, ég menn er ykkur að halda þið fram að Danmjörg sé ekki sjálfstætt ríki og fullölda ríki er ykkur að halda þið fram að Svíþjóð sé ekki sjálfstætt og fullölda ríki Sjálfstætt ríki, þú að halda þið Já, það er Já, það sem að fælst í þessu lítur en, að vera En sko það er ekki rauk í sjálfur sér að segja að enginn haldi í fram, það er frekar rauk alveg, alveg, að koma með rauk kannski fyrir því að þau séu ekki búin að tapa fullveldi sínu Já sko, ég raunverulega finnst mér þegar maður segja að það tapir fullöldur sín og það hljóti það að fylgja því að það fylgir því þau hvernig þá. Að, ég hef sko, heitt ein, eina rauksend sem að kannski þú er gaman að heyra. Okay. Það var það þegar stort, mjög stort ríki eins og Þískaland uh, eh, gengur til samninga mjög lítið ríki bara eins og Lúsemburg eða, eða mm. Ísland og segja, heyrðu við skulum hérna að setja í pók og síðan skulum við fara eftir hverju með fleiri íbúa uh, hvernig við ráðum ráðum mm. þá náttúrulega, ég bel þá að segja nú skulum við vera samilega hérna utaríkistefnu mm. þá náttúrulega ljóst að sá sem ræður förin eftir það er Þískaland en ekki Lúsemburg ég bel þú að ef tekið til eitt í mannfjölda og það er það að eh, láta fullveldi sitt að hendi með hendi, eh, þessum hætti að það skerðist við það. Það skerist minna í Þísklandi, skilur það. Þetta er ekki alveg jáfn. Já. Þetta eru rökin. Ég held að í þessu felist ákveðin eh, svona mótsögn vegna þess að, að líti ríki það, það hefur alveg sama hvort það er innan Európusambandsins eða snemtur eitt, það, það hefur ekki sömu vikt og sömu áhrif og stæri ríki. Ætlar einhver að halda því fram að við Íslandingar höfum fullt Eh, algjörlega fullt vald yfir öllum okkar málum. Það höfum við ekki, höfum aldrei haft. Við þurfum alltaf að, að eh, vinna í samfélagi þjóðana, verið í samstarfi við aðra þjóðir. Við til dæmis, eh, við gerðist aðilar að, að NATO uh, og tókum með því ákverðun um mm. auðaríkistefnu Íslands. Uh, vissulega, vissulega fela þau ríkis meru í Európa sambandinu, þau fela uh, sambandinu og samiðilögum vettvangi Európaríkja ákvarðanatöku mm -hmm. en það er ekki þar með sagt að þessi ríki séu að gefa frá sér eitthvað meira fullveldi en þau þurftu að gera þóðu stæðu utan við. Það, það er nú svont, svolítið líklegt að þau þurfa að gera það. Segjum núna teljum við til þess að við, við sem full, höfum fullt uh, laga, lagasetninga valdi yfir okkar fiskveðum en til dæmis geti það breyst ef við gæfum það frá öruglega, öruglega. þannig að við verum að halda því fram þá að við munum ekki við hafa formlegt við munum, ekki, við munum alveg klárlega ekki hafa formlegt vald engin... Eh, yfir okkar fiskveðum en, en það er aðtillisvert hins vegar að, að Európusambandið eh, eh, í, í þessum þessu áliti frangastjórnarinnar mm. um aðildarumsókn Íslands mm. að þá kemur fram að, að, að frangastjórnin telur mik, mikið uh, í bóði frá Íslandi á sviði sjáurútismála varðandi stefnumarkum til dæmis og horfir til þess að Ísland komi inn í Europasambandi og komi að stefnumarkunum á sviði eh, sjáðarútdags. Hérstur, tegur undir þetta? Uh, svo ég svar nú bara öllu þessu sem hefur komið inn og fram. Hérna í fyrsta lagi, fyrsta lagi, ég, ég, ég fyrsta lagi þá skulum bara hafa það á hreinu. Ég er að segja það að, að ríki, hérna, Európsandi sér unni ekki villata. Uh, mhm. eh, hins vegar þá er það rétt sem að, hérna, og þetta hefur komið fram, ég menna það er nokkur átt síðan skýrslu, danska þingilitt gera skýrslu fyrir sér af óháðan sérfræðingum sem að það sem var bara reynilega verið að sko, kanna það, hversu fulleldi danska þingsins hefði, hefði runni Eh, skerst við það að vera í Európusandinu og þeir komast að því að þeirri niðurst að það væri mjög mikið eh, og þetta er, þetta er náttúrulega stanslös umræð í Breitlandilum um þetta, eh, bara sem dæmi um fullveldið og þetta er þannig að þetta er ekkit, uh, það er ekkit sko, auðvitað finnst okkur ekkit alls, alveg sjálfsagt mál að Danmur sé fullvelda ríki en það er ekki þar með þetta að, að það sé náttúrulega mál, ég meina Danu voruðlum sé ekki fullvelda í stríðinu, það er náttúrulega ljóst þjóður að tóka við landið, þannig að þetta er ekkit sko, þó það sé ekki sambarlegt, þá er bara sem dæmi að þetta er ekkit sem að gera, er eitthvað sjálfsagt mál þannig að menn geta glatað fulliti sínu það er bara endalust dæmi sögun um það þannig að, að en eins og Frosti kemur inn á að þá er hérna þá er þetta þannig inn á erfarsansins að þetta er mjög ísett eftir hvað ríkja á í hlut eftir því sem mælikværin er sá eftir því sem ríkja er minna, þau minni vægi hefur það og minni mögulega áhrifum, það er bara þannig erfarsanstingi, þú er með 6 fulltrúa sem er lisamálsáttmálum þegar Ísland gengur inn þjóður með 90 þannig að, að, sko, að minni þjóður ef eitthvað er hægt að líta til sko hvernig hefur gengið en það þá held ég nú að minni þjóður hafi nú ekkit sko borin eitt skaða frá því sko þeir þjóður sem að kannski standa sér best inn að sambæðis ef við fórum að horfa það þannig er ofta því með þessar minni þjóður þannig að þú veist já, að það er svolítið merkilegt að maður velti því fyrir sér þannig... Já, það, það er spurning hvaða þjóður þú talum er talum Luxemburg, talum Möldu, talum Kýpur þjóður sem eru svona sambarilu okkar í, í bófjöldum eða þú tekur Luxemburg, Luxemburg er ekki sambarilu til Ísland að því að Luxemburg hefur svo rosalega hagsmuna, sambarilu hagsmunastöðu á því Þískaland og Frakland og ríkin í kring þannig að það er mjög líklegt sagt, þeir hafa bara einfallið ekki stjórnsýrleitin við því að fylgja eftir hagsmunumálinn sem er vettum garfsansis og þeir segja við einbjöndum okkur reynum bara einbjöndum okkur að reyna að hafa áhrif á eitthvað svona tvö mál kannski mm -hmm. og láta bara reynum bara erfarsaninn eftir að, að stjórna hinnu. En hefur það haft eitthvað áhrif á, á því hvernig, hvernig þessu ríki hefur verið stjórnað eða hvernig þeir afkomaði hefur verið eða hvernig þeir komast það? Já, til dæmis þá, hérna, eh, veit ég til dæmis eh, bara sem dæmi, ég hef ekki stúta, stútrað hérna, möltið sérstaklega nema í ljósi sjárhaldsmála, en uh, til dæmis hefur, veit ég að ferðamæriðnaður hefur gengið mjög illa þarna eftir að þið tók bæfurina og, og hérna, það er náttúrulega bara hátgengi örnuna sem er komið þar illa. En, en getur við spurt á móti, ég menna Sviss hefur ekki, Sviss er lítið land, mm -hmm. þeim mhm. hefur vegna mjög vel utan Europasambansins og jafnvel utan EES. Já, það er reynda mjög umdelt. Og, og, og hérna- náttúrulega, er, það er kannski umdelt kannski. Já, sko, ég get þátt ykkur það, það, það hefur gríðalegriðt fyrir þá til dæmis í Ípsvís á betil ferðarþjónast og flug, flugrækstu, sko, sem ég þekkja ágjörlega og þekktum ekki leðninni. Er þeir að lenda ykkur um hindurum? Já, þeir eru að lenda í miklum hindurunum út af því að þeir eru náttúrulega bara hann ykkur eilandin á milli sem að hafa neitað skrifundur á þetta samninga og sko þá er umverulega, þeir eru allir að reyna að komast inn og komast núna baktarinn með inn um að reyna að gera eitthvað svona samning um það að, að opna fyrir þeirra, þeirra þjónustu þannig að þeir hafa lendið miklu vandrað eh, fyrst og næst af því að þeir hafa ekki viljað þeir umverulega gera neitt þeir hafa þetta kerfi þjóðaratkvæðarsýslu sem að stoppar alla breytingar af svolítið hjá þeim þannig að þeir þurfa að bera allt undir hjá sér En, en, en eh, sagt, hagsæld í Svissi er mikil Hagsæld í Svissi er mikil, já Samt þegar það er bara ykkur fjöll og belgjur Já, já, það er náttúrulega svipað eins og lúsug Ég er ekkit samanlega því að Lúksebúr til dæmis hafi hagsmenni þar sómuð þjóðverðar því að sko í raunverulega hefur Lúksebúr byggst á því þeirra byggst upp á því að byggja fjármála þjónustu sem að þjóður hafa ekki viljað eru að byggsta því að það hefur verið ímis málhatni kringum, kringum hérna. Frankfurt er nú ansið mikið í fjármála. Já, já, en er, hann er allt öðruðs í fjármála. Það, það er náttúrulega um meira með... Það var Lúsumborg áttundu högsa, ekki nú, það hefur ekki verið að rífast í mútið einhverjum eh, hérna, bankalindu og öðru. Ég er að klára því, ég menna, þannig að það hefur hagsmunni Lúsumborgar og þjóðverð að fara ekkit saman. Nei, nei, þessi, ég var að segja eh, að sko, það var ekki eins og ég skildi að ég færi þá í Ísland að þar leðandi myndi Ísland sem að Ég var ekkert að gera það, ég var bara einfallega að segja það að það að halda þið fram, fyrst alveg að þjóðurinn og nefnfjöldsambassi sé ekki fullvalda ég dreg aðeins, sko, ef að sendir í kringu það og við getum líka veltið fyrir okkur, sko hvort að það sé endilega verra fyrir landið að komast kannski aðeins í meira skjól við, við svona starri stopnarnir og fleiri sem að hafa kannski varnakerfi sem að kannski virka betur öllur en okkar, við getum svo spurt okkur því sko Eh, það var raunverulega punktur sem ég var að segja og síðan við... Ég ráðgjör að Európa gerir innráð sem við gungum ekki Európa <laughs> Nei, ég held að við síðan ekki aðal vandamáli í Európa-sambandinu hvorki inni eða úti þó að þeim vildu gætna fókur inn ég er sammálóla með það ég held að við höfum ímyndilegt fram um að færa þar í í, í bæði umhverfis og, og, og fiskveðamálu sem að, og þarna séu fullt að tækifæri fyrir okkur sem við getum nýtt okkur gríðarlega vel, ég held að þannig líki tækifæri líka fyrir íslenska landbúna þó að menn tala alltaf hér eins og þetta mm -hmm. drefi hann alveg hér út og sögur. En bændur sjálfur hafa kannski best vita því og þeir, þeirra nefnstæði þessi? Já, ég held ekki viðfengja það, öðrulegt heldur en því að það er alltaf voða erfitt mm. að nálgast vandamálið þannig að þú vilt ekki mikið að breytingu sko. Leðu þú byrjar þannig um fjöllunum mál að í raunverulega breytingin komi tíma að verða fyrir þig svolítið erfið sko. Eh, ég er alveg vissum það að, að sko menn eru til dæmis ekkit að velta fyrir sér umhverjusvöndu landbúnaðið í þessu sem að hljóta að vera tækifæri. Það eru fullt af mörguðum sem opnast að núti sem eru í dag hluta til lokaðir eða, eða dagmartæri. Það sem ég kynnt mér að þeirra starfi hérna, bænda þá hefur verist þeirra hafa einmitt skoðað þetta mjög opnum huga til að byrja með og komist þessari niðurstu eftir mjög vikla yfirlega og gríðarlega vinnu en ég myndi ekki gera lítið því alveg bara sjálfur sér Ég er ekki að gera það eh, Nei, ég er fyrst að Ég er búin að kynna sér mikið aðstöðum Ég hef ekki hert mikið minnst á þau í þeirra umræði sem verið hefur að það séu eitthvað tækifæri fólkinni því að fara að það. Þau eru vissulega einhver, en sko þeir, þeir einmitt tala um það og þeir, þeir á heldinu lítið þá að þetta þeir eru niðursta. Ég held að þeir hafi einmitt reynt að komast mjög fælega. Þeir, að, þeir var aðfærið sem mikið við bændur í Finnlandi því það hefur verið mikið verið tekið við hérna bændarsamtöngin þar, það hefur verið tekið mikið sem mm. dæmi hér að, að þessi svo kallagi heinsköputalandbúna er að þetta öllu fyrir bændur hér á landi og, og það er bara reynsla, reynsla bænda í Finnlandi er bara ekki góð af, af því og, og Þeir hafa haft uppgjöfið mikil varnar og finnski bændur í eiru íslenskra og varað á við sko að gera ekki sömum mistök og þeir kjörðu mm. en hvað veitum við? Við erum ekki bændur En fyrst að við varum að tala um sjálfsmálinn innan þá kannski hérna, eins og Ólega var að tala um það sko, það er náttúrulega, Európa-sandir getur alltaf sagt sko, hérna, við viljum fá ykkur ráð frá ykkur og svo framvegis en, en það er ekki neinn völd fólkin í því, það er engin sko, það er ekkit eh, einhver ávísun á áhrif við munum bara hafa einhver ákveðin áhrif þeir geta hlustað okkur, svo geta bara sagt já, fínt eða ekki en hugmyndi sem þeir voru að taka upp þannig að ég sá að þú myndist á grein síðasta sumar, þess að þú varst að tala um að, að neða það var um daginn þegar hérna, skísla frangatistundina kom ég var einhvern veginn að lesa grein eftir örlum um daginn, pressunni þess að þú varst að tala um að þeir hefðu áhuga að taka kótikerfi hugsalega eða eitthvað hlýstum fiskauðstjótikerfi og við höfum tekið upp og ég varum búin að lesa tölvört um þetta og hugmyndi á þeim og hefur enda verið lengi er hugsalega að taka upp eitthvað sem er kerfi það á evróska vísu þar að segja þá er því sko kvótarurinni framsænilegur og milli útgæða, milli ríkja og þetta hefur rauninni alltaf verið markmiði það kemur skýrt fram í grænbók frangastöndið Erfsandsins ítrekka bæði árið 2000 og núna hvað var það 2009 mm. að þá kemur þetta fram að, að sko þessi regla til eins og um hlutværslan stöðuleika þetta er bara hérna bráðabæra fyrirkomulag sem að e, eigi aðeins að vera í ákveðin tíma þá kan til að aðstæður félagslegar, efnaðarslegar og aðrar aðstæður e, leifa að þetta veri bara opnað algjörlega semst fyrir markarsöflunum eins og bara önnur svið og, og, og það er þegar mennir að þetta er svolítið sérstættu fylgjast með þessu umræði síðustu ár, ég er nú bara að stúdira þetta eins og ég segi í eitthvað tíu ár að, að það fyrir nokkrum ára síðan þá voru Össur, Skarpínsson og fleiri Eirikur Bergmann eh, svona harðir erfarsansinnar að segja að það kemur ekki til greina að við gengjum í erfarsandi við þurftum að afsala yfir á einhverju sjártvegin mm -hmm. og þá voru ekkert sko formleg, það skipti einhverju formleg eitthvað annað, þá voru bara ef við afsalum ekki yfir á hann síðan þegar var í rauninu bara sínt fram á það bara, raun, með, bara yfirlýsingum var áðmennandi Brussel að, að þetta, þetta er bara svona, menn geta ekki komist fram hjá þessum með einhverjum, það er ekkert í bóð eitthvað sérstug stjórnstjórnstjórn eða hvað annað, þá fórum henni að hengja sér þessar ekkert það, það, það er grundvallar munur það er grundvallar munur á, á uh, íslensku sjáróti og evróskum uh, flestir uh, stopnar, fyrststopnar sem að Európa-sambandið er að veiða eru flökkustofnar sem að, sem að flakka uh, um fiskveðilöksugur mhm. uh, fjölmargra Eh, ríkja eh, þeir stopnar sem við erum að stýra hérna með, með, með okkar kvotakerfi þetta, þetta er ekki flökkustofnar sem aðrir er að veiða úr eh, við mörnum alveg öruglega að þurfa að, að sætt okkur við sko forræði Európa-sambandsins hvað var það flökkustofna það heldur sér ekki spurning en Európa-sambandi hefur hins vegar í samningavíðræðum við lönd sem, a, sem hafa óskað eftir aðild hefur, hefur Európa-sambandið tekið mjög ríkt tillit til svona grundvallar atvinnugreina og, og, og náttúru auðlinda eh, viðkomandi ríkja, grundvallar hagsmuna og uh, mér finnst alveg sjálfsagt að við látum reyna á það í samningum við Europasambandi ég er eins og, eins og En, en ef, ef, ef að við fáum ekki forræði, fullt forræði við staðböndustofnum hvað finnst þér þá? Finnst þér þá að og áhættu samt að láta eh, Brussel eftir hvað er fullt forræði? Hva, já, hvað er fullt forræði? Sko? Já, já, hvað er fullt forræði? Það er það sem við höfum í dag Ákvörðuninn, ákvörðuninn hún, hún, verður, hún verður alltaf formlega tekin í Brussel en, en uh, því að það er fullir Hversu vel treystur þeim? Sko, nú eru við með hvað 30% heldarabla Europasambassins mm -hmm. en, en 0,3% af atkvæðamagni á Europatinginu Hvað finnst þér verða eðlilega <laughs> nýðstáð sko, þessari blöndu stærnda? Sko, nú, nú, nú, nú er það fullirt að ákvörðunum er eh, þið tekin um, um eh, abla heimildir, hún er þið tekin formlega í, í Bryssel en hún er þið byggð á sömu rannsóknum og okkar sjáurútusráðarar byggja sínar aflákaran. En líka sko, þrýstingi frá hérna- Spanverjum, Portugalum, hérna, Bretum <laughs> og pólitíkur önveruleiki sá hérna- <laughs> Ólafur Nei, Spanverjum Það sem mér finnst það sem mér finnst, það sem mér finnst mjög, mjög neikvægt við við umræðina er hvernig eh, hvernig anstæðingar eh, aðildar Íslands að Európa sambandinu Eh, eh, verðast vera staðránir í að, að eh, fyrirfram að uh, það sé einhver niðurstaða sem við munum aldrei, aldrei geta neikað. Ég er ekki samfærað um það. Já. Ég get alveg lísti hér yfir að það er alveg til í myndinni að það kæmi samningur um aðild Íslands sem að ég telti vera ósættanlega. Þannig að, að, að, að það myndi ég snúast gegn slíkum samningi. Já, já, ok. En, en, en, en svo... Þetta snýst alveg um það að prófa sér svolítið áfram meira heldur en mm. kannski bara það að búa sér til fyrirfram þá fórsöndu og þetta endi allt saman þannig að við eigum ekki Já, svona leita fyrir okkur. Við sko. höfum vissulega því ágjör að því að þjóðin er svona, við erist vera núna 70% eh, ennar, eh, ef, ef markam á skoðana kannanir, nýlega, þá verist svona anduð þjóðurinn við þessu umsókn eða, eða aðeldar umsókn vera mjög þverrandi mm. og kannski er Európa-samtunni sjálf að kenna, það hefur verið að sína á sér eh, erfiða hliðar, kakvært gríkjum og í æsæðmálinu e kannski og, og fleira mm. og kannski er þetta bara eitthvað stundar ástand og svo snýst þetta við Ég held að það sé rétti er, ég held að, ég held að en, sko, Íslendingar þeir tengja til þeim saman þessi tvö mál, Æsif og, og, og Európa-sambandið og, og Európa-sambandsaðild, ég held að það liti þessar uh, skoðanakannanir en, en skoðanakannanir, ég hefast ekki um að það eru réttar Þetta er afstæða En séu þið fyrir að þetta muni snúast mjög mikið? Eh, Sjáu þið fyrir ykkur að þjóðin uh, eh, hafa á þessu áhuga í framtíð? Já, ég er alveg viss um að hún hefur mikið náhuga En af hverju segir hún þá nei í skoðanakannanir? Ég, sko hún sagði já fyrir hvað hvað er margir mánuðið síðan? Sex mánuðið, halvt ár, átt mánuðið, þá var mikið meira hluti með, þetta er náttúrulega bara... Þá var náttúrulega ekki alveg eðlilegt ástand. Nei, ég klára því. Það er heldur ekki eðlilegt ástand núna, sko. Ég held að ISF sé ekki eðlilegt ástand, vonat ekki með þessu kosti. Nei, þetta leysist einhver staðar, ég vona til dæmis að allt því að gældur í sjóðanfærinu og ekkert tíman að taka við sér og ég vona fyrir að komast upp úr þessari kreppu og með að verum í kreppu verður mjög erfitt að fá menn til þess að ræða þetta málefnulega og, og, og hlutlaust og komast að einhverjum lögurgræni neðustu þannig að ég held að, sko, að þetta snúist um það, ég er alveg samanlega því í dag ég, ef þetta er kosið í dag mm. með núverandi stöðu kólfælt, alveg örgla og ég, alveg, alveg klára því og ég er hins að líka alveg samanlega óla með það að, að auðvitað snýst þetta um samningi sem næst ég meina við erum ekkert að tala um það og ég held að enginn þeirra sem er að tala um að Europasambandi sé staðið sem við erum að horfa á sem einhvers konar framtíðar, ég getur kallað skjól fyrir íslenska e, <laughs> ríkið eða, eða, eða okkur hér það er engin að tala um það að það skulle gert hér bara án einhverja gaggrinni og það skulle ekki fara þar inn og reynda að ná eins góðan samningum svo þetta er og niðurstan getur vel verið svo að við komast að því að þetta er bara ekki gott mm -hmm. en mér finnst eins og umræðan hún snýst svo oft um það bara að það sé bara búið að gefa sér það fyrirfram það var það sem ég var svolítið að vísa til á þann ja. og, og ég held bara að við séum ekki komið langt og kannski aðeins eitt bara svona aðeins líka kannski eins og ég byrjaði ástæði fyrir því að ég tók þessa afstöðu inn á sínu tíma ja það mætti þá velta spurningu tilbaka og segja fæn, þetta er svona uh, menn eru svolítið ósamála því að fara hann inn hvað ætla með þá að gera? hvaða leið ætlu við með þessa þjóð? Já, eh, ég, annað heldur svari, það svari, að velta, velta fyrir sér sko, minn sko til þarna er þá skjól kannski, við... kannski svarið við þessari spurningu sem er bara var, góð spurning sko Hvað höfum við verið að gera síðan við fengum hérna síðan 1944? Við höfum verið að byggja upp fjöðfélag sem var e, úr einu fátakastæríki Európu í eitt að auðvastæríki Európu og við vorum ekki partur af Európa sambandinu í því. Alveg samanlega. Ekkur nöðin tókst okkur þetta fullvalda þjóðinni, sjálfstæðri og ég held að við þurfum ekki að hafa eitt svar við þessu, við þurfum bara að segja, við höldum bara áfram, við, við, við gerum mikil mistök hérna á, á undanfjöfum tíu árum, við getum lært eitthvað af þeim. En ertu semst ekki að verða fyrir þessari alþjóðavæðingu sem er að koma, það sem að peningastræma núna millir landa óháð öllum landavarum sem var til með 1940, 50, 60, 70 þegar við vorum að byggjast upp því að vera fátakast af fjöðuröku, það gert mikið með haftakerfi og mikið með því að loka landinu nú eru við búin að opna það upp áttur það, sem... það er það sem ég held að við þurfum að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að leysa en það sem gerist núna eftir, eftir þessa uh, miklu bólu sem sprakk í heiminum öllum mm. þá, þá erum við allir að sittast nýra og segja við erum aðeins að okay. hafa meira eftirlit með hlutónum það verður náttúrulega gert á Íslandi líka og ég held að þess, þetta verður bara temporæra heldur að var en uh, frjálsviðskipti við öllunur ríki það, það vilja það allir og ég menna bæði þeir sem vilja inn í Európa samtíð og ekki það hefur allir sem vilja að Ísland selji sína afur á þeim örkuðin sem að gefa best verð og, og, og svoleiðis en ég hef ekki trúað í og heldur að við getum verið með einn hjálpmiðil í þessu máli og eh, getum stýrt honum þannig að hann skilji fyrst þú spyrða því <laughs> það hérna skal ég svara því <laughs> þakka fyrir þessu spurningu og koma aftur í þáttinn tímin en sko máli ég er mikið verið að skoða það eftir að þetta hrun skalla og þá er ég eins og allir aðri að segja bara þetta, þessi krónan er bara döið og henni verði ekki viðbjargað aftur og ég var alveg bara steinhissa <laughs> þegar hún hér að hann skildi lífa þetta af eins og hún hefur gert en síðan fór ég að skoða hvað er kostur í sko- stöðunni og það var menn, menn voru að sko. skoða einhlega upptöku menn voru að skoða Evrópu aðild og aðild að myndbandalagi uh, eh, alls konar myndráð og ég er búin að skoða þetta alla þennan skóla, alla mismunandi útfæslur mm. þetta er allt með okkur vannkvöntum eh, en síðan þegar maður kemur að krónunattur, hún er með mörgum vannkvöntum en þegar hún er kannski minst vesti kosturinn fyrir þess að þjóða því að þráttur allt eftir að við göngum inn í Európa samtid þá lifum við samt í sko aðeins öðru öldufari öðru öldróti heldur en Európa og Európa stillir sínar landfestar eh, eða sína mynd með að við hvernig Þískaland siglir sem að mæti líka við bara stort oljuskip sem bara öðru hafsvæði mm. við verum áfram að litlu márabót út í Ballarhafi og ef við notum sömu akkirisfestur á þeir þá munum við vera á bóla kafi helmingina tímanum það er ekki þægileg tilfinning í litlu bát um þannig mun ég segja þannig mun efran vera fyrir okkur hérna, við þurfum litla ég er nú persónum að vera skoðan að engin gjaldmiðl sé í rauninni ónýtu það er náttúrulega hérna, ekki sem slíkir það er náttúrulega eh, baklandið og, og það, það gerur sem við byggja á svo framvegis ekki gjaldmiðl sem slíkir en, en, en eh, ég verð nú að segja það að menn er alltaf að tala um krónu og svo undir gjaldmiðil en, en, en ég er nú þeirra skoður Þannig heyrist nú minna undarfarið Já, já heyrist nú minna en hérna máliði það að, og kannski það spilar eitthvað inn í að, að Efran hefur bara ekkit að vera að standa sig kannski allt og vel Menn er hann að tala um krónu og svo undir gjaldmiðil Efran er sett að stað í rauninni sem pólitist fyrirbæri og, og ég las nú grein fyrir nokkur árum síðan í hérna, Daily Telegraph eftir Eh, þá er endi, þess að það var eh, maður sem heiti Dr. Ottmar Issing hann var nýja hættur sem aðalhagfræðingur Sælubanka Europasandsins og, og hafði áður verið aðalhagfræðingur Bundesbank Þíska Sælubankans og hann sagði bara að hann hefði miklu ráðgjur árinu og þetta er, það er alveg, ég veit ekki hvað margir og sífell fleiri virtir hérna, hérna fræðimenn fjármálarstofnanir sem að hafa er alltaf, er að sagt, lýsa áhugjum af eurunni og framtíð hennar. Nú síðan sagði Jim Rogers að hagfræðingurinn hann gefi eurunni 15-20 ár hún væri bara, hann sæði ekki fyrir mig sem hún er í, í nokkun lengur en, en þessi ágæti aðalhagfræðingur hann sæði að ef hann hefði fengið að ráða og það hefur verið bara hort í hagfræðilegar hérna, hafræðina og bara efnaðslegan raunveruleika að það hefði efur hann aldrei verið bundið eh, bundi við annað en Þískaland, Frakland og hugsalega Benelúslöndin mm -hmm. eh, Hagkenni sem mynda eru og það ættu bara ekki samlið það er aðtýrlis að skoða að, að út frá hagfræðinni að að Eurósvæði hefur aldrei uppfyllt eh, skilir því Robert Mundell um í hafkvæmi myndsvæði og mun sem aldrei gera það mm -hmm. fyrir vikið þá og það er svona ein ástæðin fyrir þessum vandræðin sem menn eru í, í dag Suður og Norðurfjöldin sérstaklega eiga bara ekki samleið mm -hmm. og, og, og fyrir vikið þá til og með svengu gríkir nei, til og með íraði, til og með sem dæmi þeir eru þetta að fá miklu herri stýrivexti fyrr í ferlinu til að slá að þá þensli svo er í gangi þar. Í staðin fengum við lága stýrvexti að því að, að, því að það var efnaðislega stöðnirunni í Þýrklandi og það var ekkert annað en ólíu eldi. Þannig að, og þetta er rosalegt bara vandamál að reyna að vera með eina peningmálstendur fyrir allir þessi svæði. Það var hugmyndin að þetta myndi samræmast. Það hefur ekki gerst. Það er frekað þróast í hináttina og, og, og það er mjög aðriðsett þróun sem er í gangi núna til sem við Greikland, þú, þú talar um skjól og, og ég veit ekki hvort að Gríks stjórnvöld telli eh, séu sé kannski endilega samála sko, því að Európsandi veitir mikið skjól Mér, mér finnst engin rauksendafæsla fyrir gegn Európsambandinu eða nokkru öðru sambandi að það eru til misvitri politíkosar í öllu landum og þeir munu halda fram að gera mistök mm. ég elska krónuna, sérstaklega fimmurskallin það er rosa skemmtilega, sko. ég <laughs> fara alltaf lítið á hann sko. já, já. en já. sko grunnbúndur sem ég kom inn á uppalega var það að í raunverulega þessi alþjóðavæðing sem er í gangi þessi breyting sem er að verða til aukinsfrelsis í heiminum og hún mun að endan og leiða til þess að þú verður með miklu miklu starri og færri mittsvæði því að allar lendur í vandræðum Já, þið eru að hlusta á þáttinn ESB neyða já. Gestið þáttarins í dag eru Jón Karl Ólásson, fórstjóri Primera og Hjörtu Jó Guðmundsson, sagfræðingur. Og við Ólafur Arnarsson erum að spurja þá um Evropasambandis aðaldina og hvernig þeim líst á hana og rétt fyrir auðvisingar hér þá voru að ræða um þess að heimsvæðingu og alheimsvæðingu og hvort að litla þjóður geti staðið einar í slíkum. Lítil myndsvæði. Lítil myndsvæði til dæmis. Já og hérna, Jöngar, þú varst nú að segja það að þú teltir að við þurftum að velja okkur svæði og mm. velja okkur hvað ætlum að setja okkur Já, sko, er að að þetta er svona grunnum að þeirri nálgu sem ég kem að, kemst að þarna árið 2000 að þetta sé það sem er að gerast og þetta er breytingi frá þessi varg kringu 40, 50 og 60 mm -hmm. þegar þjóði voru bara með landamæri að múra í kringu sig og síðan hefur þetta verið að fallið sundur bæðininn Evrópu og síðan líka milli stærri svæða og Ég, svona, eins og ég sé þetta í dag að þá eru minni vindsvæði, jafnvel minni vindsvæði eins og pundið sem er nú kannski ekki beint í okkar hugum lítið vindsvæði en þetta svæði í dag er í miklu verðuleikum með að standa eitt og sér vegna þess að vogunarsjóður eða starri fyrirtækið þessuna geta tekið bara þessi, þessi svæði og, bara, og, og stilt uh, <laughs> gengið þessara mynda en, af en, en hvað segir þú, um- þú um hérna, skilirði Henry Mendelssohn um, um Robert Mendelssohn um, um hákvæm myndsvæði, þetta er kynning sem að það má segja Evru samstarfi hafi verið svona fundið upp til þess að afsanna þessi kenningu já, já, það, en, það er svo smálu rétt og það er einhvern veginn virðist ekki verið að ganga Nei, og verðum við ekki, hlénu, sko, þetta er ekki lögmáli sterkar, sterkar Jú, jú, það, það, það má alveg segja það en það er hins vegar eins og, og líka talaði þessi línu um Greikland og hvernig staðan verið þar sko, Já. það er nú bara eins og þannig að, að því miður er það þannig að í hver einasta landi verið áfram sko ómölu í politikusar Ég held að staðin í Greiklandi hafi raunverulega voða lítið með Evru og Evruvæðingu að gera, heldur meirum það hvað menn hafa verið að gera þar mikið að mistökum undanverðin ár og menn geta gett mistök áfram innan Evrópusambansins og þeir munu gera það. <laughs> Ég meina, Evrópusambandi læknar ekkert öll sári, það, þú maður ekki halda, ég trúi því bara að það sé bara gangum inn í Evrópu og svo bara settustu hérna og höllum okkur áttur bak og þetta bara virkar allt. Nei, Auðvitað, við, verður það ekki það? Munum við ekki einmitt vera að hjálpa Gríkjum? Já, sko... Þegar við erum með svo mikla tekjur, öll mann, er ekki það sem við þurfum að vera undirbúin fyrir, ég, að vera samt við það? Með, ég hef nú ekki heyrt endala hvernig niðurstaðan verður þannig í sambandi við hjálpnættið Reykjakostum verður í þannig form með allt því að gældur þessu kom inn, þannig að Reykjavík verður komið sömu stöðu við, þannig að ég veit nú ekki hvort hjálpa hvorum þar. Ég held að við séum ekki stöðu til að hjálpa nefnum þetta á hvort þið er, þannig að en, en, því miður. En, hér, ég heyri mjög, samt margir sem að vilja gangi í Europasandi, þeir vilja láta eitthvað af mörgum rakna til svona alþjóðarsamfélaginu, finnst að við þurfum að taka þátt í því og ekki bara vera þykjendur. Hjörtur, hvað er styrir í þessu? Er, er, er þetta, getur við bara alltaf verið hérna upp í ballarhaf og verið búið að rík og ekki tekja þátt í já, kostnaður? Já, ég held að það sé þá frekar að hérna, ég nú sem hægri maður afskaplega hlindu því að, að menn hafi nú sem mest um það að segja hverju það sé nú svona einstaklisframfæðum að það sé ekki einhver yfir þjóðlít valdi eða, eða, eða ríkisvald sem ágöð það bara að ég er nú að fara að hjálpa einhverjum Eh, þessu svona eh, fínt að það, það er náttúrulega gott að hérna, ég lindur náttúrulega elfyrirkerfi og öryggiskerfi en öryggisneiti og vissum marki en ég held að það sé nú svona verður nú að maður verður nú að geta sett stopp eitthvað staðar og núna allir með sér þjóður eða þeirri stöðu að, að, sem settu það skilir fyrir eflusaðinu á sínum tíma að þáttu ekki því sem þeir voru nú ekkert spenntið fyrir að taka þátt í að, að, að þeir þurftu aldrei að taka á sig skuldir annara öfruríkja. Þetta, alveg, þetta er ekki debt union eins og, eins og þau kallað En, en, og það er einn ástæðan fyrir að þeir eru alveg brálaði núna yfir að þurfa að vera að hjálpa greikjum það mun aðalega lenda þeim sem, sem ríkast að hafgjörnu og það voru talandu um Þískaland, það voru Þískir þingmar hérna í mitt statur um daginn sem að hérna tóku það sérstaklega fram að þeir eru ægilega ánæg með það að fá Íslandin í Örgursandi þar sem við myndum alveg öruglega greiða nett, nett og til sambansins eh, náttúrulega síðustu tíu síðustu tól ríki Hvað var magnum daginn? Við vantar að borgum nú ekki meira að senja með því Nei, nei við borgum 1,8% af Hvað um magnum væri? Þó við komum inn til 300 úrstræður og erum rík sem betur verð þá náttúrulega ef að sínum að þjóðverðar muni finna mikið mun á, á, á mingur framlæst ég, ég held að það sem hafi kannski ég held að það sem hafi ég held að það sem hafi já það er gerðið sérstaklega ég held að ástæðan hafi ekki verið beinlega í sviðpæðin heldur hafi sko síðustu tól ríki sko. já síðustu tól ríki sem gengi Európslandi er öruglega hérna, eh, hérna nett og þykjendur sko því að síðustu vesturöru ríki sem gengi Európslandi þá eru Svíþjóð Finnland og, og, og Östurík en þetta fyrir auðvitað í sér ákveði, ákveði svona tröst eh, þessar þýsku þingmanna vegna þess að, að þeir hafa þá fulla trú á því að Ísland eh, verði Eh, með mikla velmegun á komandi árum Já, ekki dragbítur, á, ekki dragbítur. Þeirra... og það er hlýtur auðvitað að vera okkar, okkar markmið að koma komin í Európusamandi til að leggja eitthvað mörg og frekar en að, að þykja eitthvað Ég held að við sem að þetta er samúlaði hérna við erum öruglega mjög velkomin í Európusamandi og það er náttúrulega niðurstað þessar hérna, skýslu sem afstöðu þeirra og ég hef eins og að eh, áhugjara því núna að við séum ekki hérna tilbúin til að fara í Európa og þjóðin sé ekki til í þetta og hvað gerist þá ef að þegar Európa sambandi segja já og við skulum hérna tökum hérna þessi umsókningu til þetta og hérna á baku umsókninu bara eila raunin eitt flokkur mm. samfélkingin og jú ykkur er minnilhutar í öðrum flokkum alveg en mjög mm. mikill minnilhut í þjóðarinn og svo er bara ekki þjóðin á tröppunum þegar, þegar Európa kemur til dýra það er kallað bjölluat ef þetta ekki, getur þetta ekki ríklið til að spilla samskiptum okkar við öruglega þetta fyrir náttúrulega það að ef þessu verður hafnað þá náttúrulega verður þetta sennilega dasgrunastu 15-20 ári þá er þetta bara sko. en hvað með að normin hafa náttúrulega gengið genið það eitthvað tvísvar eða sko einu sinni 72 og 94 þetta er nú þekkt sko og þannig að Ég veit nú ekki hvort það gerist eitthvað meira en ég held eins og það sé rétt að hýrta það verði bara einfallega þá er þetta mál bara á sögunu næstu 15-20 árin og þá þurfum við að finna okkur vantan einhverja aðra leið til þess að stýra þessu og getist landa okkar sko. Og ég er bara fulla trúið því að okkur minn takast þannig vel. Já, við erum ekki alveg saman. Spórin hræða. Ég er þú ekki fulla trúið á sjálflega sem, sem hérna, eh, sem landsfeyður og stjórnmálumann, ertu ekki að fara eitthvað í stjórnmálumann? Sko, já, það er eh, kannski ekki alveg nú að hátt þess að fara í landsfeyðulegt hlutverk. Nei, ég held eins og þannig sem seg, ég held að... Þú eru ekki bara fleiri menn eins og þig og það voruð í lægi? Já, sko, ef við tækjum okkur fjóru saman, þá múndi ég kannski skipta um skoðin en það, Nei, ég held eins og ég alveg að þetta sé ofta tíðum svona svolítið, við séum svolítið eh, ekki barnarlega en við þurfum kannski að hugsa þetta aðeins lengra og til dæmis eins og með gengismál áfram við tökum um aðeins um það þegar nú erum við að segja króna sé að bjarg okkur. Maður er ofta tilfinningun að ástæða þess að menn vilji hafa sjálfstæðan gjaldmiðli til þess að geta bjarga rugglun sem mann hafa staðið í áður og þá er gott að geta felt gengið og, og styrta þessu tilbaka þú getur líka snúið við og sagt er ekki gott að fá svolítið stöðuleika en það sem þú þarfst að hæða þetta ákveðnum reglum sem eru kannski þessi, þessi, þessi sífælt að umræða um stöðuleika mm. það, þú gæti verið í bátnum á botni í hafsins og upplifa mikið stöðuleika ja. en það er ekki mjög góð á, það er ekki góð ja. tilfinning sko. Jósef Stiglis var nú að tala um þetta um, síðast hann kom til Íslands og, og hann, hann myndist einmitt að þetta með stöðuleikan að, að, að hann, hann myndi á að Þegar við erum að tala um stöðuleika í umræðin með örmálinu í Íslandi þá eru við alltaf um gengistöðuleika en hann myndi að það eru fleiri stöðuleikar en bara gengistöðuleiki og ef það heldur genginu stöðu þá koma seflöðum bara fram í stann annars þá eru yfirlt í, í, í, í atvinnustýru þannig að ég held að, að, að, að mann verður nú að horfa að heilda myndinni því í samvöldu fyrir eitthvað en að Við erum að náttúrulega upplifa það núna krónan hefur skila okkur miklum sveigjanleika hefur eh, fallið um eitthvað 60% og sama tíma verður atvinnuleysi markvaldast þannig að, að eh, ég sé nú ekki að, að, að sveiflukent eh, króna sé, sé einhver svona dempari fyrir, jú, jú, fyrir býtu, aðra eh, hluti þú, er, þú er að gera, sam, gera samanbúra rannsók, þú er aðtaka hvernig hlumins <laughs> ef við hefum haft efruna, væri þá kannski eins og okkur eins og spánverjum það sem er komið í hvað 40% statunins sko, það, það er náttúrulega alltaf gaman að leika sem með hvað ef en mín skoðun er svo að eh, ef við höfum haft eðruna síðast áratug þá, eh, þá hefði ekki orðið þetta ofbóstlega reys uh, eh, íslenska útrásinn uh, útvennsla bankakerfisins byggist að, að verulegum hluta á því að krónan uh, var okkar gjaldmiðl, hún var látið fljóta og eh, gengi hennar var haldið uppi með mjög háum vöxtum. Líka á því að við gerðum, við, við glemdum að gera nokkra hluti sem að til um og meins Jósef Stígleis skrifaði með sinni skýslu fyrir Sælabankan árið 2001 og sjú skýsla fyrir það bara, bara gulna þær í ykkur skúfuð. Málega þar talaðan um að við þyrtum að setja hraðahindranir eða speed limits á banka eh, hérna vöxt já, og full, fullta hlutum það er bara nákvæmlega þannig fullta hlutum, ef við höfum verið með efruna þá hefum við líka þurft að gera þetta sko Írar gerðu það ekki og þeir lendi því að þau þurft að þjóðvæða alla skuldinar bankana og eru alveg mjög skuldið í núna og samt verður þeir með efru og við verðum að muna það hérna, þetta snýst miklu meira og eins og þú sagðið svo réttilega við getum gert öllu mistök sem við viljum í mm. Európa-sambandinu og í Európa-samstarfinu annars og grekkir og aðri all, ég held að þetta komi alltaf nýra á það hvernig við hegðum okkur Ég er algjörlega sammála en ég ætla að taka þetta upp sem Óli var að segja þannig ég er nefnilega svolítið sammálanum með þessa mm. ágættis krónu hvernig hún fór með okkur Tökum bara eitt dæmi. Það var við, það er ekki krónan. Ég, ég, já, ég, ég held því samt fram að krónan sé einn aðal, aðal sko, hérna, orsakavaldur í pakkan við vorum hér með krónu sem var eitt hæst skráði gjaldmiðl í heiminum hugsa ykkur, svo flugum við út fyrir Vestmannir og þetta var verðmennsti gjaldmiðl, þú gæti hverkið nota þetta en þetta var skráð sem einn hæst vaksandi og mest vaksandi gjaldmiðl í heimi Var ekki notið vorum... í Japan, Toyota gátt skuldabrjöð í krónu Já, en það, þú gæti aldrei farið með 5.000 kallin, það virkaði hverkið En, en ég minna, þú fórst með kreddkorti Síðan hérna erum við með vexti hér sem eru konur eitthvað upp til 20 eitthvað prosent við vorum síðan með styrkingu krónunar í þrjú Það var alveg saman hvað dellu við gerðum velendis og síðan voru bankarnir skikað til að gera upp í krónum það borgaði sér ekkert að kaupa út í stein Veistu hvað eru þetta að lýsa? Þú ert að lýsa því hvernig þjóðlýður með all ránt skráðan gjaldmið og þetta er það sem við nú um döglega með efrunni ránt þjóð með ránt skráðan gjaldmið og sko. krónan var náttúrulega aldrei hugsað fyrir til þess að út fyrir landin Ég er búin að reyka fyrirtæki hérna á þessu landi í nokkuð mörg ár og þú veist sveiflunar eru því líkar sko, tökum ferðarþjónustu fyrirtæki sem eru með mikil hluta sinu tekjum í ellendum gjaldiri Þetta er bara eins og eh, rúsnesk rúllett er eitthvað fyrirtæki. Hérna. Þú græðir nú allir ægilega hafmyggisamir að hafa krónuna því að nú er krónuna svo láskráð sem því er náttúrulega ekkert annað að þú ert með lagsta vinnaöfli heimi nú, eh, nú í Íslandi, við erum ándið Bangkok, Norðsins hérna, það er búin að lækka heil laun og um 50-60% og við okkur finnst þetta bara aðeinslegt að vera með svo eiginlegan. Þetta er meira á þetta, það, það er sko, ég er að reyka fyrirtæki núna sem hefur enga starfsefn á Íslanda, það er heldur en 50 starfsmenn og meðan þess að það er langútirist að gera það þannig þannig að mér finnst þetta ekki drosalega góð framtíðasín fyrir Ísland að við séum komið sko núna legsta hérna, legsta laun í raunlega öllu svæðinu og, og, og, og það er að draga hinga inn til okkar núna eitthvað eftirspunn og við stöndum og kloppum okkar á baki eins og við hefum gert eitthvað voðalega gáðilegt. Fyrir einaru síðan var þetta algjörlega auðvögt Já, þetta er bara eins og rúllett þú tekur bara bissu, svo snýrður bara og segir ég ætla að reyka hérna fyrirtæki sem kannski veldur 100 miljónum, 200 miljónum en það er ekki lögmáli og kannlega við myndum alltaf vera svona já það er bara lögmál búið að vera krónir, með, þetta er búið að vera lögmál krónunni ef þú lest síðustu 20 ár já. og lest söflunar í krónunni þá er það bara einfallað þannig að það er, þú getur næstu kallað lögmál að það er eitthvað sem er vísnum krónuna og sveiflast alltaf mjög hratt og mjög mikið en, en hvers vegna? Það er ekki vegna þess að krónunni dættahug, það er vegna þess að hagkerri sem lifum í var að vaksa tvöfaldræðar heldur en hagkerfið, limur að klára, Já. það var að vaksa tvöfaldræðar heldur en hagkerfið, heldur en hagvusturinn í Íslandi búin að vera tvöfaldræðar heldur en Európa með meðaltali mm -hmm. og það er bara eðli máls Það er bara síðustu 20 ára Nei, nei, nei, bara frá 1940 Nei, nei, ekki frá 1940 Tegur bara meðaltali yfir þetta tíanbíl Við erum búin að vera mjög rætt vaksandi núna síðustu 34 ára en ekki við tekum síðustu 20-30 ára Ég var að segja bara tvöfaldræðar en Európa Þetta er bara haugustinn í mm. Európa-samtunum og Íslandi á þessum tíma. Þetta er ég bara að lýsa því að við kerjum mellum hraðar. Mm. Þegar við kerjum mellum hraðar þá eru meiri sveplur og það er eðlilegt en hins vegar þessi, þessi gríðarlega óðaverbulga og ringegja hérna, gengisvellinga var ekki góð og það var ákvörðum stjórnmála að gera það á sínu tíma. Ég ætla ekki að fagna því mm. en það sem við getum ekki hérna sagt að þegar þú ert komin til hérna, áhrifa að þú verður jafn vittlis <laughs> og þú gerir sögum mistökjum svo þínir forfeyður við erum líka ungt land sem er að læra að stýra sig og ég hef fulla trú á því að maður læra mistökum og ég held að ef við höfum ekki trú á því þá hefur við náttúrulega bara henda inn hérna líklanum að segja sjá, Brussel sjáu bara um okkur og vona að besta Þetta virkar bara ekkit svona, ég menna þú veist sko Danir eru núna, nei sko minna Danir eru til dæmis núna, þeir eru með danska krónu þeir tengja hana orðið í sífansandi mæli við efruna En ekki svíjar Já svíjar eru með hana mjög mikið tengta við, þeir eru ekki, ekki með hana fullt tengta Ekki brettar, ekki normenn Normenn er ekki innan Europasamansins breytar eru ekki þar inn og þeir eru vandræðan með pundi í dag og eins og ég sagði á hann, ég held að þessi litlu kjaldmjöla sem eru sjálfur og, og, og frýir í dag þeir eru bara í vandræð, þetta er orðið svo stór heimverðan úti, það getur vel verið að niðurstokkast í svo að það sé betra að vera með kerfi því að þú sagði réttilega á hann, hvað þarf til? Jú þurfti svolítið hraðendræn, hvað er það? Það eru höft Það, er, það þýðir bara einfallega það að það þarf að búa þá til grindverki kringum þetta Já, og ef að það er niðurstaðan Gótt að vel hama grindur sem ekki e, eh, trublar eh, viðskipti og ekki tröflar okkur í því að byggja upp haugsalda í Íslanda. Það er náttúrulega ekki það sem er raunlega búið að ganga. Svo, svo er líka annað í þessu samtíð, ef við erum að tala um að hætta með krónuna, þá er náttúrulega, eh, alveg svo þú talar um að við erum ekki gangið í Európsandu, hvað við gerum þá. Ég menna, þá erum við náttúrulega að vita að við sem að fóða okkar betri í staðin, en, en, en, og þú talar um framtíða sín, sem er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að sjálfsögða að hafa í huga, eh, Ég held að þessi skára heldur núna ekki að hafa gjaldmiðið sem við vitum að vera ekki til eftir 10-15 ár sem er sko, krónan. Ég held að þessi skára verið ég held að mér líkur að krónan verið til fyrir nokkin. Ég held að krónan, ef við ætlum að nota krónan áfram, ef við ætlum að nota krónan áfram þá verðum við að fara aftur í það samfélag eh, þegar að eh, það sem við höfum eitthvað valdu í króninni það er mjög loka samfélag Aftur í svarkið sjónvarpinu? Já, nei, við erum komið á það Við erum komið á það Við erum komið á það Þegar þess að við erum komið ekki aldrei svo Krónan, krónan, fljótandi krónan hún verður aldrei, henni verður aldrei haldið hér á Íslandi uh, öðruvísi en með gríðarlegum vakstamun mitt Íslands og uh, til dæmis Efriðsvæðisins og vak, sá vakstamunur uh, eh, það, er, það er ekki úr vegi að kalla það krónuskattin vegna þess að þetta er ásamtnáttulega óstöðulega krónunar að þá er þessi vakstamönnur ekkit annað en kostnæðarauki á heimili og fyrirtæki mm. í þessu landi eftir, sko. og, og þetta leyti íslensk fyrirtæki og íslensk heimili út í það að fara að taka lán í ellendum myndum til þess að borga læri vexti og, og uh, afleðing þess var náttúrulega síðan já. þetta alls er að hrun sem að var hér Við erum alltaf samválað um þetta að, að við getum ekki haft krónan áfram og stýrt eins og við gerðum. Mm. Þetta er náttúrulega allir búin að sjá. En erum við þá að tala um það að þurfi að setja meiri haftakerfi eða ég veit ekki hvað raðahendranir Það er ímislegt og ég fór aðeins að veltaði fyrir mig, ég fór, fór yfir að lista hjá Jósef Stiglitz mm. hvernig það virkar og ég ætla einmitt að taka bara saman greinu að fljóðlega. Mm. Þá er þetta bara allt saman freka mennlustur í okkur sem er að reyka fyrirtæki. Þetta þeir sem að þurfa að taka viðtalið 10 miljardar fyrir háti út aftur eftir háti mm. sem svo spáköpmann sem, er, sem eru rauninni ekki að fara að búa til eh, raunveruleg verðmætt á Íslandi heldur eru bara að reyna að búa til quick buck á okkurum innanlandskjaldmiðli sem að krónan á að vera. Ég held heldur ekki að krónan er að vera peningur sem getur farið með í vasunum til Parísar og nota, þú nota kreditkort í það, svo ertu náttúrulega með útflytjendur þeir skila bara gjaldri, þeir geta fengið gældir í bankunum innflytjendur geta skila hann í bankunum og skipta yfir í krónur ja, þá er þetta komið með kerfi aðeins betur útfærð gældursöld það er umverulega það sem búið að segja gældmiður svarnir fyrir opið hagkerfi það er bara náttúrulega allt annað pakkið og um- ég er alveg vissun um það að sko, það verður mjög áhugavert að selja fjárfæstum sem kannski hafa komað til landsins og eru þegar í dag byrjað að hafa áhrif að fjárfesta sem eru að velta fyrir þessari fjárfesta hér þeir eru ekkert búið að spendi fyrir þessari framtíða sín Nei. og ég get eins og er alveg tekið um þetta með þér að auðvitað er hluti vandan sá að, að, að eftirleyskerfi sem var með fyrirverandi, fyrirverandi kerfi eða þessu sem, að, mm. sem við getum kallað rununu hann sem var auðvitað var það augljóslega ránt sko. Eftir á heikja? Eftir á heikja, það er alveg ölluslega ránt og ég, eitt, mest vandamál mitt í dag er það að sko, við lítum alltaf á þessin svart og hvít, það er því að var allt, allt saman leift og nú bara erum við komin tilbaka og nú á bara erum við að banna allt. Í dag er það þannig, veistu það, að ég þekki mann sem ætlaði ætla að fara fjárfæsta erlendis og var að spája að kaupa sér hús erlendis mm. og bara allt í góð með það. Veistu hvað svörafeknir í selabaka? þetta hús var á dýrt, þannig að þetta finna sér ódýrara hús. Er þetta framtíð sem við viljum? Þetta er ekki það höfð sem við erum að leita. Já, þetta, þetta er, er, sko. er staðanettin í dag. Stráka. Já, þetta er staðanettin í dag. Við erum ekki að, að, að horfa lengur. Því hún nefndur þetta með erlenda fjárfesta. Hún nefndur þetta með erlenda fjárfesta. Þá getur þetta verið svolítið, þá getur krónan í rauninni verið áhugaverð fyrir erlenda fjárfesta vegna þess, vel er mér að klára þessu <laughs> ég sé að þeir eru verið að hrista hausinu og geta dottið af ykkur en af hverju getur elendi fjárfæstar haft meiru trú á okkur haggerfi ef við höfum krónu en ekki vegna þess að ef við erum með mynd sem getur eh, hérna farið eftir þeim eh, raunveruleika sem við, við búum við þá eh, getur við stýrt hægkjörunum betur og þá getur við það verið meira afkost í hægkjörunu, það getur verið minna atvinnleysi, meira eh, pólitísku stöðulegi og meiri áhuga fjárfesta í slíku hægkjörfi. Ég myndi sjálfur hafa meiri trú á því, ég heldur en að fjárfesta í hægkjörfi þar sem verið ríkjandi atvinnleysi eða meira atvinnleysi viðvarandi eins og þetta með síðan mörgum hægkjörnum sem eru með aðrara mynd bandalagi og get ekki aðlagast get ekki verið samkjörnusöf, lítum að Gríkja hversu sólgin ertu ég að fjárfesta þar núna, Þannig, ég held ekki og svo er eitt sem kemur í viðból, þegar þú að fjárfesta, það getur verið svona kollektorsvalju líka, þú veit, þú veit komum við eitthvað stóra myndir svo eru bara norska krón og íslenska krónan sem byggja á raunverulegum verðmætum, sem byggja á raunverulegu orku, endur nýjalegum öðlindum eins og í hafinu ég myndi bara hafa meiru trú á þenn gjaldmiði til lengri tíma heldur en einhverjum gjaldmiðin Já, já, við getum allir þar á það. Ég hef svo að vísi í þróli það sem Jón, Jónas Haralds er að segja í dag sko. Hann er að segja það núna í raunverulega að það að mennskildi hafa vikið frá gullfætinu hér sé uppbrót alls eins venda því að í raunvöla gjaldmjöla sem er í dag Það er Nýrsson sem að kláraði það mál ég, endala, að í raunvöla er vandamál margla gjaldmjöla í dag, nákvæmlega það sem hún segir að það er raunvöla vandar að löndustu undir það það er, það er vandin í dag En það er náttúrulega eitt í þessu, ég, eh, svona, ég veit að við þurfum að fara að klára þetta. Mikið verið þetta sjöpa. en ég, ég kynntist í aðeins að, að ég vann í Íslenskum banka og var, var að skoða fjármögnun. Kemur hjáttning. <laughs> Hvað sér? Þetta var fyrir, fyrir nokkrum ára, langáður en að hlutum við fóru að, að snúa til verið vegar. Eh, en það, það er vandamál að fjármagna nokkur skapaðan hlut á Íslandi meðan við erum með krónuna vegna þess að, að fjármálastofnanir eh, og fjárfestar eru tilbúinir að taka annars vegar gældir í sáhættu eða eh, sko kredit áhættu en þeir eru ekki tilbúinir í að samina þetta tvent og það mun alltaf vera vandamál fyrir okkur íslendingar En við, við, það er ekkert sem stoppar gráðaða fjárfesta, við vitum það og hérna þeir munum koma en hérna ég vil þakka ykkur Jón Karl Ólásson og Hjörtu Jókuminsson kærlega fyrir komuna í þátti ESB Nei eða Já og við Ólafur þakkum fyrir okkur og þakkum Jóa Tæknumanni fyrir stjórnina og segjum, já, blessi Bili, við verðum hérna næst, næsta 15. Dag, 15. april Takk fyrir okkur